Oca i Sina i Svetoga Duha. Tu smo, braćo i sestre, Svetom Evanđelju. Stade Isus na mestu ravno. I iz njegovih medotočnih usta poteče bistri potok nauke njegove. Tim rečima nahraniše se tada mnogi od učenika njegovih, mnogi od onih koji tu beku prisutni, ali ne samo oni, Rečima tim nahraniše se mnogi učenici njegovi. Kroz dugi tok istorije od preko 2000 godina, kada te reči beku prvi put izgovorene, pa do dana današnjeg. pre nešto više od 2000 godina otkri se rodu ljudskome sva istina o Bogu i o putu sjedinjenja sa njim. I čuvši tu istinu, jedni je primiše, drugi je ismejaše, narugaše i se, odbaciše. I kako istinu, tako i onoga koji je tu istinu doneo. A među onima mnogima koji su je primili, srce prihvatili je i krenuli putem kojim ih ona vodi. Bili su i ovi svetitelji koje i danas proslavljamo. Čuli su reči gospodnje i naš sveti otac Prohor Činski, njegov savremenik sveti Jovan Rilski, Čuli su da su blaženi, siromašni i ostaviše sve krenuši za gospodom, ostaviše breme nepotrebnog bogatstva, nepotrebnog bogatstva materijalnih stvari i zemaljskih rasuđivanja, nepotrebno breme mudrovanja ovoga sveta i u prostoti poslušnosti krenuše u gore i pećine da u gladi telesnoj i gladi za blagodeću Božjom provode ostatak života svoga u plaču, pokajničkom plaču, plaču za palim ljudskim rodom, plaču za samim sobom, plaču i molitvi gospodu da palu prirodu preobrazi, da je ispuni blagodaću i da olakša breme, teško breme greha, ono jedino breme koje nas pritiska i koje jedino trebamo da se trudimo, da zbacimo. Jer sva ostala bremena koja i sami sebi, koje nam drugi nameću, neće nam dati nikakvo olakšanje ako breme greka sa sebe ne zbacimo. To su znali i oci naši, zato su se odvojili svih povoda koji su ih na greh navodili, odvojili se od sveta, ne prema njemu, već upravo iz velike ljubavi, najprije iz ljubavi prema Bogu, ljubavi koju nisu hteli da dele ni sa kim drugim, a onda i ljubavlju prema palom ljudskom rodu, znajući da ako se, ako jedino tako, ako umole Boga, moći će pomoći ljudima ko sebe, ljudima koji čuvši reči gospodnje, nisu ih shvatili ozbiljno nisu krenuli da ih slede I taj njihov život, taj put ka istini, Gospod je osvedočio iza života njihovog i nakon njihovog predstavljenja osvedočio ga svetim moštima, svedočio ga brojnim čudima jer reke poklonika kroz svo vreme sticaku se kraj njihovih moštiju i mnogi dobijaku isceljenje i svedočanstvo o tim isceljenjima zaista i nas pokreću na veru i daju nam hrabrosti da i mi krenemo i sledimo put, put koji nam je ostavio onaj koji jeste put i istina i život. I po neizrecivom promislu Božjem isceljenja od moštiju nisu dobijali samo pravoslavni, već i inoslavni. Isceljivao ih je Gospod telesno, prizivajući ih da i dušu iscele verom u onoga koji im je telo iscelio Jer svako čudo koje se desi nije cilj samo sebi, već cilj da dušu privede bliže izboru isceljenja. I na kraju, nakon sve ove nauke, Gospod dodaje još jedno blaženstvo. Blaženi ste kad vas ljudi omrznu i kad vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog sina čovečjega. Zaista su mnogi svetitelji iskusili blaženstvo stradanja za Hrista, a među njima i sveti mučenik Sado Persijski, koga danas slavimo, srodnik svetog Simeona, episkopa Persijskog, koji je postradao na godinu dana pre njega. I dobivši u snu blagovest da će postradati radi gospoda, on ne da se nije uplašio, već se obradovao i izašavši pred svoju pastvu, on ih je hrabrio, hrabrio da istraju u mučeništvu, ali najpre da budu pravi vojnici Hristovi i kad nema mučeništva, jer jedino sa blagodaću Božjom oni će i mučeništvo i podvig uspeti da dovedu do kraja bez blagodati Božje. Ništa neće moći biti onako kako smo nameravali. jedno dobro delo, ni jedna dobra namera. Znao je to sveti Sadok, pa je tako hrabrio svoju pastvu, ulivao reči blagodati u njihove duše, tako da i on još 128 klirika sa njim postradalo od zlog cara Sapora. To vreme kada je u Persiji bilo strašno gonjenje na hrišćane. i još jednog mučenika da naslavimo svetog mučenika Vara koji je i povezan sa današnjim spominjanjem umrlih jer upravo danas su i Mitrovdanske zadušnice koje praznujemo u subotu pred Mitrovdan. A naime, pobožna žena Kleopatra, koja je zemne ostatke svetog mučenika Vara prenela u svoju postojbinu u Rim, tamo gde je gonjenje tada bilo manje, čak pretpostavila svoga muža koji je kao vojnik u rimskoj vojsci postradao je takođe bio sahranjen u Aleksandriji pretpostavila da njega ostavi daleko, a da uzme mošti svetog mučenika Vara i prenese ih. I sa velikim poštovanjem sakraniše ih i izgradiše i crkvu. A desi se da da Kleopatri nakon jednog praznovanja svetog mučenika Vara, nakon na samom praznovanju razboli se sin i nakon što su se gosti razišli, on se i upokojio. A majka iz velikog bola za jedincim sinom malo je zaroptala na svetog mučenika kriveći njega zašto nije sprečio ovu nesreću, budući da je znala koliko je veliki pred Bogom. Bila svedok mnogih čudesa koja su se nad njegovim moštima dešavala. No u snu te iste noći javio i se sveti mučenik zajedno sa sinom njenim u velikoj slavi pokazao slavu koju je sin njen i umiri da ne brine, već da se trudi ona u životu da bi se nakon i njenog upokojenja koje neminovno mora doći našla zajedno sa sinom i sa svetim učenikom Varom i svima svetima u istoj toj slavi. I tako umirivši je, a umirivši i sve nas koji verujemo u gospoda, i znamo da i naši umrli takođe nisu nestali, već su se samo preselili, da smo dužni, evo upravo ovako, crkvi sa crkvom, da molitve za njih uznosimo uzdajući se u milost Božju na svaki član koji je član crkve koji je umro crkvi sa verom u vaskrsenje, da ga gospod neće ostaviti. I tako gledajući u mučenike drevne, gledajući u mučenike sadašnje, gledajući kako na istoku i na zapadu ljudi vape za istinom, ispoznajući je, nemaju čoveka, nemaju crkve, a mi koji ovde imamo sve, opet smo neblagodarni. I dok oni tamo vapiju za mrvicama, i ovde koji imamo sve, ropćemo i sabrani na sabrani u predvorju Carstva Nebeskog Umjesto da smo u istupljenju od milosti Božje koja nam je to omogućila, mi ropćemo. Da li su dveri otvorene ili zatvorene, da li se molitve čitaju glasno ili tiho. Dok ljudi na zapadu u talasu bezbožništva spoznavši Krista, udarajući od talase ovih i onih učenja, sekti, samo velikom milošću Božjom nalaze pravu istinu i našavši je neizmjerno blagodare za to. I došavši u ove naše krajeve, gde je istina jasna i predata, oni sveg srca blagodare i žele da još samo trenutak, trenutak ostanu zajedno s nama. A mi ovde koji imamo sve, mi se delimo, razdvajamo oko nekih stvari nebitnih, oko vlasti položaja, oko toga da li nam se sviđa kako neko peva ili čita. I veliku neblagodarnost pokazujući u velikoj slobodi, mi se pokazujemo potpuno nedostojni slobode date nam. Jer kako su i oci govorili, ništa nije lakše živeti u slobodi nego boriti se za nju jer boreći se za slobodu mi dajemo život, a živeći u slobodi mi smo dužni da živimo dostojno nje. Tako, braćo i sestre, trudimo se da blagodarimo na onome što nam je dato. Stalno blagodarimo gospodu zato što smo u crkvi, zato što smo u istini, jer mnogi, mnogi uz velike muke spoznaju istinu i uz velike muke se trude da u njoj prežive. A eto, blagodareći Bogu i moleći i ove svete koje danas praznujemo i sve svete da Gospod podari i našim umrlima i nama da se nakon drugog dolaska Hristovog pokažemo kao dobre sluge, da dobar rat ratujemo i da pomoć Božu trku i završimo, da se svima svetim u večnosti slavimo svetu trojicu, Oca i Sina i svetoga Duha. Amin.